الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أمنا بدبات คือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาด และบริจาคสกาดและใช้กันในการกระทำความดี แลมปรามกันให้ละเว้นความชั่ว และบั้นปลายของกิจการทั้งหลายนั้นย่อมกลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และาตาลาและหากพวกเขาพวกปฏิเสธชาวมักกะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเจ้า

และชาวมัดยันและมูซา ก็ได้ถูกปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเช่นกัน แต่เราได้ประวิงเวลาให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธา และเราก็ได้ลงโทษพวกเขา แล้วเป็นเช่นใดเล่าการลงโทษของเรา ق أ ي م وبئر معطلة وقصر مشيد ฉะนั้นกี่ตำบลมาแล้วที่เราได้ทำลายมันโดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาธรรมและมันได้พังภาพลงมา และกี่บ่อน้ำแล้วที่ใช้การไม่ได้ และกี่ปราสาทสูงที่มั่นคง أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور พวกเขาไม่ได้ออกเดินทางไปในแผ่นดินดอกหรือ เพื่อหัวใจจะได้พิจารณาสำหรับพวกเขาเอง หรือมีหูเพื่อสดับฟังมัน เพราะแท้จริงการมองของตานั้นไม่ได้บอดหรอก แต่ถ้าว่าหัวใจที่อยู่ในสวงอกต่างหากละที่บอด และพวกเขาได้เร่งเร้าให้มีการลงโทษ แต่ว่าล้อนั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขาดและแท้จริงวันหนึ่งณพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น เท่ากับหนึ่งพันปี ตามที่พวกเจ้าคำนวณนับและกี่ตำบลมันแล้วเราได้ประวิงเวลาการลงโทษมัน โดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาธรรม แล้วเราได้ลงโทษทำลายมัน และยังเรานั้นคือการกลับไป จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าโอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงฉันนั้นคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งแก่พวกเจ้าเท่านั้น فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมีเกียรติ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم และบรรดาผู้ที่เพียรพยายาม อย่างผู้ไร้ความสามารถ เพื่อลบล้างองค์การทั้งหลายของเรานั้น ชนเหล่านั้นคือชาวนรก وما أ ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم และเราไม่ได้ส่งรอซูลท่านใดและนบีท่านใดมาก่อนหน้าพวกเจ้า เว้นแต่เมื่อเขาหวังว่า ชัยตอนจะเข้ามายุแย่ให้หันเหออกจากความหวังของเขา แต่เราก็ทรงทำลายล้างสิ่งที่ชัยตอนยุแย่ แล้วเรากก็ทรงทำให้องค์การทั้งหลายของพระองค์ มั่นคงและลอทรงรอบรู้ทรงปริชาญาเพื่อพระองค์จะทรงทำให้สิ่งที่ชัยตอนยุแย่เป็นการทดสอบสำหรับบรรดาผู้ที่ในจิตใจของพวกเขามีโรค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 และเพื่อบรรดาผู้รู้จะตระหนักว่าแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของเจ้า เพื่อพวกเขาจะได้ศรัทธาต่อมัน แล้วจิตใจของพวกเขาจะได้นอบน้อมต่อมัน และแท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงชี้แนะบรรดาผู้ศรัทธาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงและ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ก็ยังคงอยู่ในการสงสัยต่ออัลกุรอานจนกระทั่งวันอวสานเกิดขึ้นแก่พวกเขา โดยเฉียบพลัน หรือการลงโทษแห่งวันกิยามาจะเกิดขึ้นแก่พวกเขา ا ا ل ذ ي ن آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم อำนาจในวันนั้นเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินระหว่างพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดี ทั้งหลายนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์แห่งความโปรดปรานของพระองค์ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب ส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและก็ไม่เชื่อฟังองค์การทั้งหลายของเรานั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين และบรรดาผู้อพยพในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาถูกฆ่าหรือตาย แน่นอนอัลลอฮ์จะทรงประทานปัจจัยอย่างชีพที่ดีให้แก่พวกเขา และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ดีเลิศแห่งผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพพระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาพอใจคือสวนสวรรค์ และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงขันติ ذ ل เช่นนั้นแหละ ผู้ใดโต้ตอบเยี่ยงที่พวกเขาถูกรังแก แล้วเขาก็ยังถูกข่มเหงอีก อัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอน ท้จริง อัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงยกโทษเช่นนั้นแหละ เพราะอัลลอฮ์ทรงให้กลางคืนเข้าไปในกลางวัน และทรงให้กลางวันเข้าไปในกลางคืน และแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นเช่นนั้นแหละ เพราะว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสัจจะและแท้จริงสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นเป็นเท็จ และแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير เจ้ามุฮัมมัดไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟ้ากฟ้า แล้วแผ่นดินก็กลายเป็นสีเขียวชอุ่ม ถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรอบรู้ยิ่งสิสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงมั่งคั่ง ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه อินนัลลอฮะบินนาสิลรอูฟุรรหีมเจ้ามูฮัมหมัดไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พวก เจ้าในแผ่นดินและเรือแล่นไปในท้องทะเลโดยบัญชาของพระองค์และทรงยึดชั้นฟ้า เมฆตกลงมาบนแผ่นดิน เว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอ่อนโยน ผู้ทรงเมตตาต่อมวลหมู่มนุษยชาติเสมอ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور และพระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเป็นและทรงให้พวกเจ้าตาย หลังจากนั้นก็ทรงให้พวกเจ้านั้นเป็นขึ้นมาอีกถ้าจริงมนุษย์นั้น ช่างเนรคุณยิ่งุสกุกสำหรับทุกๆประชาชาติเราได้กำหนดพิธีทางศาสนาขึ้น โดยที่พวกเขาปฏิบัติตามพิธีนั้น ดังนั้นคนหนึ่งคนใดอย่าได้โต้แย้งเจ้าในเรื่องนั้น และเจ้าจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้า แท้จริงเจ้านั้นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงหากพวกเขาโต้แย้งเจ้าก็จงกล่าวเถิด ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอยู่ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله جوสง ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب อินนาาลิกะอัลลอฮิยาซีรเจ้ามุฮัมมัดมิรู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดิน แท้จริงสิ่งนั้นอยู่ในบันทึกแล้ว แท้จริงดังกล่าวนั้นเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ์ และพวกเขาเคารพสการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานลงมาให้เป็นหลักฐานและสำหรับพวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และสำหรับพวกอาธรรมนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆและเมื่อ يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير لما และเมื่อองค์การทั้งหลายอันชัดแจ้งของเรานั้นได้ถูกนำมาอ่านแก่พวกเขา เจ้าจะสังเกตเห็นอาการไม่ยอมรับบนใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา พวกเขาเกือบจะเข้าไปทำร้ายบรรดาผู้อ่านองค์การทั้งหลายของเราให้พวกเขาฟัง จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่า ฉันจะแจ้งให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้ไหม มันคือไฟนรกไงล่ะอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญามันไว้แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง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 โอ้มนุษย์เอ๋ยอุทาหรณ์หนึ่งได้ถูกยกมากล่าวไว้แล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงฟังมันให้ดีแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลลอฮ์นั้น พวกมันไม่สามารถจะให้บังเกิด แม้แต่แมลงวันสักตัวหนึ่ง หากว่าพวกมันจะรวมหัวกันเพื่อการนั้นก็ตามและถ้าว่าแมลงวันนั้นพาสิ่งใดหนีไป จากพวกมัน พวกมันก็ไม่สามารถจะเอามันกลับคืนมาได้จากมาแมลงวัน ทั้งผู้ขอและผู้ถูกขอช่างอ่อนแอแท้ๆมากดรุลลอฮะฮักกกดรฮีอินนัลลอฮะละกวียุนอาซีซพวกเขาไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์ตามที่ควรจะให้เกียรติต่อพระองค์ ถ้าจริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชานุภาพ อัลลอฮฺยัสตฟีมินัลมาลาอิกะติรุสุลวะมินันนัสอินนัลลอฮฺสมีอุมบัซีรอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกบรรดาทูตจากหมู่มาลายกาและจากหมู่มนุษย์ แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาและกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไปอย่างอัลลอฮฺยาอายุฮัลลดีนอามนุกอูวัสจุดูวะบุดูรับบุมวะฟะลุลขัยรโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเจ้า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

เพื่อรอศูนย์จะได้เป็นพยาน แก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะได้เป็นพยานต่อมวลมนุษย์ ดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคเสียกาศและจงยึดมั่นต่อพระองค์ ซึ่งพระองค์เป็นผู้คุ้มครองพวกเจ้า เพราะพระองค์คือผู้คุ้มครองที่ดีเลิศและเป็นผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม